บุ๊กทูห้าสิบเจ็ดเปเดสต์อิเซดมพบหมอโคดด็อกเตอร์ดิฉันมีนัดกับคุณหมอยาอิมัม ซาคาซัน เทอร์มิน โคดด็อกเตอร์ ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา Ja imam zakazan termin u 10 časova. คุณชื่ออะไรคะ Kako je vaše i m กรุณานั่งรอในห้อง Molim vas, pričekajte u čekaonici. คุณหมอกำลังเดินทางมา Doktor dolazi odmah. คุณมีประกันกับบริษัทไหน Gde ste osigurani? ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม Šta mogu učiniti za vas? คุณมีอาการปวดไหมคะ Imate li bolove? เจ็บตรงไหนคะ Gde boli? ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ Ja imam uvek bolove u leđima. ดิฉันปวดหัวบ่อย Ja često imam glavobolju. ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง Ja ponekad imam bolove u stomaku. ถอดเสื้อออกค่ะ Molim vas, oslobodite gornji deo tela. นอนบนเตียงตรวจค่ะ Molim vas, lezite na ležaljku. ความดันโลหิตปกติ Krvni pritisak je u redu. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ Ja ću vam dati injekciju. ดิฉันจะให้ยาคุณ Ja ću vam dati tablete. ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Ja ću vam dati recept za apoteku.